بسم الله الرحمن الرحيم غرد يا شبل الإيمان Islamski davetski servis online studio din www.studio-din.com predstavlja فيه الحق وفيه Dragi poštovani النور žemati, فيه اللؤلؤ draga braćo والمرجان فيه الحق Allahu وفيه smo robovi. النور فيه اللؤلؤ والمرجان Hajmo se odmah na početku složiti da ćemo sve krivice i sve probleme na sebe svaliti. Hajmo se složiti da sami sebe optužujemo i hajmo se složiti da ćemo biti na menhežu poslanika ali i salatu wasalam da učimo svoju vjeru onako kao što je on učio svoje ashabe preko Mekke do Medine i do ga Allah subhanahu wa ta'ala nije sebi pozvao. Ove dvije stvari posebno ističem, pa i ponovo ponavljam. Ne krivimo nikoga, krivimo sami sebe za stanje u kojem se nalazimo. Jer smo onda počeli kvalitetno da rješavamo problem u kojem se nalazimo. I s druge strane, da slijedimo sunnet poslanika alaih salatu wassalam da učimo svoju vjeru a to je da ovo predavanje koje će biti posle moga predavanja da je to u stvari put na kojem je bio poslanik alaih salatu wassalam naučno predavanje jer je prvi šart la ilaha illallah ilum fa'alam annahu la ilaha Allah znaj da nema drugog Boga sem Allaha Đalešanu. Kako ćeš znati? Iqra bismi rabbikal kelledi khalaq. halak. Uči, proučavaj u ime gospodara svoga. I zato je poslanik, ali salatu vesselam činio dovu Allahu subhanahu wa ta'ala. Pored toga što ga prati Džibril. I pored toga što, je, što mu Allah ala ne da da progovori osim vahjom. Vama jantiku anil hawa. In huwa illa vahjun juha. On ne govori po hevi, po havi, po zraku, po strastima govor koji je beskoristan, nego govori po Allahovoj objavi. U titul Kur'ane u ma mislahu mahu, dat mi je Kur'an i ono što je slično, to jeste dat mi je Kur'an i sunnet. Zašto potencira na ovu stvar? Zato što praksa nam govori i ova naša praksa bosanska i ovo naše iskustvo da ako se ne bude prema Allahu išlo pravim putem, koji je trasiran i nema skretanja. Kako je kazao poslanik Ali Salatu Veselam, ostavlja vas na jasnom putu, čija je noć, jasna kao i dan. U osnovi je noć mnača, je tako? I čovjek može da zaluta, ali ovaj put i po noći svijetli. Ima svoje osvjetljenje prema Allahu Đalevo Ala. I neće zalutati sa ovoga puta, osim onaj koji je upropašten. Pa je poslanik alaih salatu wassalam i praktično, jer ima gluhonjeni ljudi, možda oni imaju uši, ali ne mogu dobro da čuju, ili ne mogu dobro da razumiju, i šaretom to pokazao, praktično povukao liniju i kazao, ovo je pravi put. A pored toga je pokazao i puteve koji su putevi zablude, i na svakom tom putu čeka šeitan. I zar ne vidimo da ljudi skreću? I zbog toga kažem, ako želimo da budemo na menheđu poslanika, ali i salatu wassalam, vratimo se defteru. Vratimo se prvom imperativu. Učimo Allahovu vjeru, kao što učimo sve ostalo. I oko toga ne rastravljamo. Hoćeš da budeš medar, pa ne moreš u rudarkama i sa mješalcom proizvoditi med. Moraš ući u, u nauku toga i sa, znači, tom terminologijom se upoznat i sa ilmske strane, naučne strane prvo se upoznat, a onda vidjeti ljude koji to, znači naučno znanje pretvaraju u praksu i zato, draga moja braćo pohvališ vas samo onako malo ne vas, nego projekat koji postoji ovdje kod vas a vi se možete ravnati prema tom projektu možda je za vas, a možda je protiv vas. Jer Allah dželle ala kada god pošalje među ljude učena čovjeka, on je dokaz za ni ili dokaz protiv ni. I zato Allah dželle ala kaže: "Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasul 'alaykum shahida." Mi smo vas učinili srednjim ummetom Mi ne živimo, braćo, po čoškovima. Ovaj ummet je znači Allah dželle ve ala dao da je njegov centar na sredu njaluka Da bi mogli svakdje stići. Da bi bili dokaz protiv ljudi. A da bi poslanik, ali salatu wasalam, bio dokaz protiv nas. Da li smo slijedili njega i učili njegovu medresu. Zato kažem, draga moja braćo, vratimo se prvom imperativu ako se nije ponižavao Ebu Bekr, koji, braćo, nije bio mušrik i prije objave. Allah ga pripremao da bude sidik. Ako je mogao i to mu bio ponos da, sledi, da sjedi pred poslanikom Ali Salatu Selam i uči ovu vjeru. I zato ćete vidjeti kada Ebu Bekr potegne potez, ne mogu ga mnogi pratiti. Kada potegne poteza, treba stati u kraj onima koji odbijaju jedan propis u islamu. Čaga i oni veliki heroji ne mogu razumjeti. Zato što ta medresa otvara posebne lampe imana i otvara posebnu basiru i uputu da čovjek svata kako je Allaha obožavati, kako se ispravno ide prema Allahu Đelešanu. Vi kažem, imate dokaz ako Bog da za vas. Ima brat koji je među vama, koji je daija. A Allah Đelešanuhu kaže za daije. وَمَنْ أَحْسَنُوا قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ Neko priča na ulici, neki glumac tamo provali neku budaleštinu, ali mi u osnovi tome ne dajemo veliku vrijednost. Ali onaj ko poziva Allahu Đelešanuhu iskreno, imajući dva osnovna šarta za uspjeh, a to je da govori iskreno i da govori ispravno. On, znači plijeni. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ Ko to ljepše govori? Od onoga koji poziva Allahu. Čuješ, mu jezina kaže, hodi vamo. I ti kažeš, eto me. Zato što je to poseban govor. Haj se vamo spasi. Kažeš, odazivam se I nakon toga čini dobra djela i kaže zaista sam ja musliman jer bez ponosa braćo nema islama. Kažu Bošnja nema, nema nikako vrata zato što mu je ošao sa uramena. Vazda taj rad. Vazda stiska ramenima. Kada pitaš znaš i kaže ne znam. Ako hoće da se proda maše glavom da zna. Šta znaš ne znam. I ošao mu vrat sa u ramena. Mi muslimani moramo biti ponosni znati svoju vjeru i biti spremni da budemo dokaz protiv ljudi. I zato kažem, nemojmo nikoga kriviti, zbog čega su nam baterije prazne, zbog čega smo ponijeli puno čega od Benu Israila. Nemojte kazati, kasnije sam rekao da ste židovi. Zato što smo negdje upali u neku maglu. Moramo se ponovo vratiti na stazu na kojoj je poslanik ali salatu wasalam. Ovdje ima zinska medresa i bio bi počašćen da na vazovima bude manje predavanja, a na medresi više ljudi. Na vazovima da bude manje ljudi, a na medresi više. Zbog čega? Jer ovo je pumpanje. Ovo je znači da samo malo baterije, da ne moraš stalno na guranje palit. Da moraš na akumulator fino ali ne budeš se vratio medresi, ne budeš se vratio učenjem Allahu je vjere polako i postepeno, ja ti garantujem da će zalutati ti ja. Ko je pravio probleme u vreme poslanika, ali salatu wasalam? Oni ljudi koji nisu prošli poslanikom u medresu. Dolazi Beduin i kaže, ehdil ja Rasulallah, budi pravedan u Allahu poslaniće. Ko će biti pravedan ako neće onaj koga je Allah poslao kao milostin svjetovima. Onaj vrši nuždu u džami, onaj galani oko poslanikove kući, onaj šalje vijest gdje ne treba. Ali to su, braćo, opet pojedinačni ispadi. A nama se danas događaju, znači, cijelo, društveni ispadi. Kao društvo svi smo pokvareni. Illa ne rahim Allah osim kome se Allah smiluje. Jer živimo u, takvom, u takvim okolnostima i zato kažem i ponavljam, braćo, u islamu nema ja sam ostario. Poželit ćeš da te hurije grle u džennetu, jel tako? Pa kako nisi za njih ostario tamo? Kako na dunjalu dunjaluku nisi ostario, vidiš dobru čorbu pre sebom, srčeš više nego onaj mladić? Kako nisi ostario kad vidiš nešto lijepo od Dunjaluka. I zato ćete vidjeti, kako kaže poslanik alaih salatu wasalam, u hadisu koga bilježi imam i muslim, čovjek stariji, ali dvije osobine ne stare. Vidiš čovjeka, treba sad da se pokaje Allahu i da se vrati Allahu. On tri, pet bauštela otvorio kokući. Kaže, nada, ljubav prema Dunjaluku i nada u dug život. I zato, ko se ostari ljudi nije odgojio, ništa mu nema gore nego kad mu počneš govoriti oko dasaka, kefina, mirisa i ostalo. Zamrzite. Zbog čega? Zato što je bauštela oko kući. Nada u dug život. Streman je da tako, jeli, iskrivine kične, da tako kažem, robija danonočno. E tako mora da budemo spremni da učimo Allahu vjeru. I kažem, vratimo se medresi, pogotovo vi ovdje na ovim prostorima. Bosna je takva, ljeti nećemo plaho galamit, jer moraš skupljati i sjeno i balagu. Razumijemo te. Ali zimi, inako se dosađuješ, imaš puno slobodnog vremena, budi Allahove vlija, poslušaj stotine predavanja, pa ćeš, ako Bog da bolje, imanski dihat. Vidimo mi da su nama mnoge dizne začepljene, a neke su, nisu ni mogle podnijeti, odkazale. Zbog čega? Zato što smo vjerovatno negdje, negdje zglajzali, jer braćo, ova vjera ne živi samo od vazova. Vazovi su znači sekundarno punjenje baterija, ali ono što te drži i što treba da te vodi do Allaha Đelešanuhu, to je ustrajan odgoj. I zato Allah dželle šanu takve raduje pa im kaže: "Innal ladina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu, tatanzalu alayhim al-mala'ika, alla takhafu wa la tahzanu." Zaista oni koji kažu naš gospodar je Allah, a zatim ustraju upoznavajući Allaha dželle jer kako čovjek može skrenuti sa pravog puta? Nejasna mu slika ko je Allah. Nije mu jasno, nije upoznao svoga gospodara. I zbog toga sumlja. A vidjet ćete ashabe, kada je osnova da, da se ovaj čovjek izgubi, bježe ashabi nekada, ili se dešavaju čitni momenti, ali vidiš pojedince koji kažu ova je džennet, koji bacaju datule svoju ruku, zato što im je jasno da je između njih i dženneta samo da im duša izađe da im duša izađe. Oni koji kažu naš gospodar je Allah, a zatim u tome ustraju, dolazi će im melajke. Meleci će im dolaz. Kada? Kažu mu fesiri na samrti. Alla takafu, alla tahzanu. Ta ti baš trebaju. Da te tješe. Ne boj se. I mi vidimo neke bivše silnike. Kako na samrti vidimo te znakove. Kako ljudi koji dođu te obe, a mi nikoga ne čistimo pred Allahom subhanahu wa ta'ala, kako su stabilni. Koga tada čini stabilnim? Jer smrt, braćo, nije lahka. Allah tahafu wa la tahzanu. Ne boj se i moj tugovati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. I raduj se džennetu kojega smo ti obećali. Kako ćemo doći do toga? Moramo znati da je jedan jedini put drugoga nema. A to je da kada smo ušli u ovu vjeru i ne možemo stalo se liječiti parolama uči na bosanskom ili uči što znaš najbolje kako znaš u dunjaločkim stvarima i padeže i ostalo. Zbog toga ova se vjera, braćo, mora učiti. Da ne bi otišli u dvije krajnosti, jedna se zove Gajril Magdubi Aleihim. Allah je prokleo takve. I rasrdio se na njih židovi. Jer ima ljudi koji uče samo da bi se kazalo za njega, evo ga zna. Pa ga to znanje proklinje. Ne radi po tom znanju. Lime takulune mala tef'alun. Zašto ne radite ono što govorite? Kebura maktena inda Allahi en takulu mala tef'alun. Kako Allah prezire da nešto govorite, a to ne radite. Da ne bi očili u drugu krajnost. Vala dalin u zabludi, kaže jedan šeh, sa šest dužina, težvitski. Kako? Zato što su zbunjeni, ništa im nije jasno. Jedni kažu da im se Bog rodio uštali, drugi još ne znaju kako im je Bogu ime, još ne mogu definisati kako je ime Bogu. E mi muslimani znamo ko nam je gospodar i zato ga dozivamo Ja Rahman, Ja Rahim, Ja Allah obožavamo ga onako muhlisine lehu din. Čisto mu ispovjedamo vjeru, ne miješamo ga i ne pripisujemo mu nikoga drugom. I zato i jedni i drugi, kada spavaju manje Allahu, sržbu izazivaju. A mi i kada spavamo kao vjernici, sa čistom vjerom, Allah nam piše, ako Bog da dobra djela. Zato što imamo nijet, da ustanemo pa da ga obožavamo muhlesine lehuddin. Kažem svi braću. Jer ovi problemi, i zato kažem, krivimo sami sebe. A vidjet ćemo, sad ćemo uploviti nešto da kažemo da li je pozitivno se čovjek sam zaljubi u sebe. Otkud to dolazi? I tako dalje, i tako dalje. Jer naučna predavanja, braćo, ona čovjeku postepeno znači daju snagu da ga dalje odnese. Bez toga ne ide. Pogotovo ne ide danas, što među, njima, među nama nema ljudi koji spadaju u nekakvu klasu, a vam u nas, mase ljudske, koji su neobrazovani, nepismeni, kogo zna u usahati pare, to je već nauka. Zato jedan brat kaže, kad se budem ženio, tražiš mladu koja ne zna u usahati pare. Jer to su dva belaja, vas ona gleda kada ćeš doći, što kasniš. I vas kaže, para, treba. Jedan se brato ženio malo poškrt ovako. Pa kaže svoje, ona rano ustane, ne mre spavat. Kaže, spavaj mlada, čim ustaneš, odmah mi trošiš. Zato, draga moja braću, trebamo znati da je lijek u vraćanju učenja Allahove vjere pred ljudima koji su nam kao kabal. Znači, mi smo kablovi, da je koji treba da ti da namontiraš grlo ili nekakvu utičancu i na, kraju, na, na kraju da se iti na tu struju koja ne bi smjela da bude ispod 220 volti a da ne bude isto tako velik napon onaj visoki napon jer izgori iti ko se god za tebe prikači a isto tako ja imam problema u šamu sa strujom zato što kod Šamljana, Turci im nešto ne daju još taj neki dodatni napon, pa je 150. Pa treperi, pa se gasi ovo, pa pregori pegla, pa pregori frižider i tako dalje. I zato moramo shvatiti da je rješenje na etehijatu sjesti, otvoriti deftere i učiti Allahu vjeru, kao ono kad smo išli u metav i svaki dan još morali drvo ponijeti. Ovo ne treba drva, ovo treba ponekad ovu, znači, bocu ponijeti sa sobom i ne ostati je kod kuće, nego je puno donijeti. Ovdje se možemo ogrijati. I tako je radio poslanik, ali salatu wassalam, i zato je Allah Đelešanu za takve kazao, radi Allahu anhu wa radu an. Allah je sa, sa takvima zadovoljan. Neki su dobili, znači, preporučeno pismo sa sedam nebesa, da je samo poslanik može pročitati i kazat ti hoda još koji dan po Donjaluku, a već imaš garantovanu vizu za džennet. To je, braćo, velika stvar. Ako toga ne bude, dešava će nam se ovo što nam se dešava danas. Da je svaki musliman umišljen da je bolji od drugog muslimana. A ta bolest, draga moja braćo, vuče korijene od koga? Od iblisa on je prvi izmislio ovu bolest i kad se je dobro zarazio, onda je počeo na Benu Adem, na Adamove sinove, prenositi. Pa mu Allah Đeleu'ala naređuje da se pokori Ademu, kaže, ena hajrum minhu, halektani min naru, a halektahu min tin. Ja sam bolji od njega. Ovdje imaju dva prestupa. Ja i bolji. da ovdje ima mi i bolji, možda bi se mogli nekako tolerisati. I zato pobožni Arapi kažu A'udhu billahi min kelimeti ene Allahu se utječem od ja Jer Allah ala govori Mi smo objavili Kur'an Ima li to neko udjela Džibril možda? Ne, ne, ne, ne Ima li udjela poslanika ali salatu islam? Nema Niko stvorenja Allah je taj koji je Kur'an objavio Allah je taj koji je čovjeka stvorio u najljepšem obliku I sve što vidimo i vidljivo i nevidljivo ali kaže mi stvaramo. Pa poslanik alaih salatu wasalam kaže sjedili smo ja i jebu Bekir i Omer ističe ashabe znači to ja često znači ako ga već spominje spominje i druge ljude da se ne odnosi samo na njega i zato šeitan je kazao ja sam bolji od njega mene se stvorio od vatre, a njega se stvorio od tin, od gline. I zato neki ljudi misle da je din, tin. Misle da je vjera glina, pa sad napraviš belaj od nje, sad napraviš nešto drugo. Velike dinul qayyim. Ovo nije glina, ovo je čvrsta vjera. Walakin aktharan nasi la ya'lamun. Ovo je stabilna vjera, a prije toga Allah dželle veala kaže la tabdila fi khalqillah nema promjene u Allahovom sistemu sunce se rađa sa istoka tebi su oči na vrh glave tako ti Allah stvorio dao ti je znači takav sklad nema promjene u Allahovom sistemu zalika dinul qayyim ovo je stabilna vjera čvrsta vjera ولكن اكثر الناس لا يعلمون التي بيتا الشوبيكا شتوتي شيركه nije pokrivena, kaže, stid je, što ti nis kako treba, pa kaže, opet mu vrat ode u ramena. Kako ću? Kako ću? Zato što on ne zna da je ovo prava vjera. Nego on misli tamo što neko drugi neki hamel nudi i neki smrad kojega je zapokovao što moj jedan brat koji blizu sedi kod mene kaže u celofan I snad kad u celofan zapakuješ, misli neko da je to fin poklon. I zbog toga Allah Jalla wa Ala kaže Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dini l'haq li yudhirahu ala dini kulli volau keriha l'mušrikun On je onaj koji je poslao svoga poslanika sa vjerom čistom vjerom pravom vjerom koja je hak da je uzdigne iznad svi ostali vjera makar to ne bilo povolje mušnicima, a prije toga kaže juridun ili utfiju nur Allahi bi afwahihim Oni hoće ustima da ugase Allahovo svjetlo. A Allah daje da njegovo svjetlo bude pa makar nevjernicima ne bilo povolje. I zato, draga moja braćo najbolji način i to je jedini način da se čovjek spasi i liječi od ove opake bolesti koja se zove ođbun nec samodopadljivost jeste da se potpuno predamo našem poslaniku ali i salatu wassalam u hadisu za koga kaže ima mi nevovi i neki drugi da ima ba'fa ali ga drugi pojačavaju kaže poslanik ali i salatu wassalam la, la ju'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taban lima ji'tu bi niko od vas neće biti vjernik dok mu njegove strasti ne budu slijedile ono sa čime sam ja došao ovo je potvrda čovjek ima strast ali ne da gledaš tunjaličke hurije u mihrabu i da im brojiš zube to nije slijedjenje poslanika ali salatu wasalam nego je slijedjenje poslanika ali salatu wasalam da se oženiš na halal način i da na taj način slijediš poslanika ali salatu wasalam jer ćeš zato imati nagradu pa se čude ashabi kažu Allahu poslaniće i u takvom halu nagrada kaže ako bi to činili na nedozvoljen način da li bi to bio grije kažu svakako ova bolest draga moja braću zahvata pojedince zahvata skupine Krenula je, kažem, od Iblisa. I vidjeli ste odmah šta je uradio sa Ademovim, ali i salatu veselam, sinovima. Počela je ta zavidnost. Počela je ta, znači, umišljenost. Počelo je to, ja sam bolji od tebe. Allah neće od tebe primiti, a od mene će primiti. Pa pada mrtva glava. I ta bolest, ona konstantno vuče znači korijene i vuče i do sudnjega dana moće samo moće samo da, da je ukroti onaj koji bude išao menhežom poslanika ali salatu wasalam ova bolest može toliko draga moja braću da se rasplamsa da čovjek ode i pređe granicu šeitana kao što se desilo s kim? Sa faraonom. Allah da ga proklene, proklete. A on je već prokleten. Znači, nećemo naći u Kur'anu nigdje. Znači, šeitan je sebe smatrao boljim. Ali nigdje nije rekao ja sam Bog. A faraon je kazao, ana rabbukumul a'la. Ja sam vaš najveći Bog. Znači, do kojeg vrhunca može ta, ta bolest da, da hara i da djeluje? I zbog toga, ako čovjek ne pred, pred, preduzme sve potrebe, potrebne, znači, alternative, da ne dođe do rasplamsavanja te bolesti, ona će se, znači, konstantno, konstantno rasplamsavati. Zar ne vidimo danas, draga moja braćo, a prije samo 40 kusur godina. Zar Hitler nije bolovao od ove bolesti? I zato je kazao, dva odabrana naroda ne mogu živjeti na zemlji. Švabe i židovi, mora neko biti sapun, a neko ostati. Znači, umišljenost i samodopadljivost. A ova bolest, draga braću, ovo su pojedinci, Da ne govorimo onda šta se je desilo sa, ha, sa Karunom, Hamanom, šta se dešava danas sa bođom američke nacije, šta se dešava sa američkim, američkom nacijom kao cijelinom. Može li njima neko na Dunjalku suditi? Može li njima neko ukraj stat? Može Allah subhanahu wa ta'ala i njegova vojska koju samo on subhanahu wa ta'ala zna. Zbog toga vidjet ćemo kada proučavamo Kur'an i pogledamo Benu Israil i pogledamo na kraju zbog čega je Allah tako prokleo, zbog čega je pretvarao majmune u svinje. Upravo zbog toga što su se razbolili od ove bolesti. Pa su čak poslanike jedne ubijali, a druge u laž ugonili. Umišljeni u sebe bili. I zato im Kur'an kaže قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Ovi židovi, ako vi stvarno smatrate da ste vi na posebnom mjestu kod Allaha Đelešanu, to jeste da ste vi bolji od drugi, ima jedan renge gdje se možete kontrolisati. Poželite smrt ako istinu govorite. I zato svaki čovjek koji boluje od ove, od ove bolesti, ili koja god skupina boluje od ove bolesti, kada se stavi smrt između njega i te bolesti, vidimo da ne može stati. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ Nikad je neće požel smrt. Zbog čega? Zato što su takve bolesti. Zato što su zapali u takav hal. Pa onda zbijaju šalu sa poslanicima. Ne samo da ju ubijaju i laž ugone. Kad se nešto od njih traži, oni kažu, ete tehedu na huzuva. Jel to ti sa nama o Musa šalu zbijaš? Mi smo posljedan narod. Pa onda kad nećemo ti mi jednu testnu čorbu jest. Dede daj moli Allaha za luka i liječe i ostalo. Kad se traži opet od kažu, idheb ente u rabbike fa idi ti tvoj gospodar pa se vi borite a mi ostajemo ovdje sjedimo vide jasne dokaze vide da se more razvaja vide suho suh pod kopno to su muđize od Allaha subhanahu wa ta'ala iz te svoje umišljenosti kažu kad ti nama neko zlatno tele priuštio i zbog toga kogod oboli od ove bolesti ne može jednostavno da normalno iskazuje pokornost Allahu Đelešanu. Vas da ima neke prigovore. I zato ćete vi vidjeti danas. Kaže čovjeku, haj klanjaš, što ne klanjaš, kada sam bolji od ove što su džami. Maša Allah. Po čemu? Možda po kilaži. pojedinac. Da ne govorimo onda države, Turčin primjer radi, misli da je bolji od Saudica i da je bolji od Arapa. Pa pričaš sa Turčinom, on se raspriča sa tobom na Turskom, jer on je umišljen u sebe, on misli sa u Dunjalu za Turski govorit. Kao što, znači, Albanac ne može podnijeti Bošnjaka, zbog čega? Ili obrnuto? Zato što ima kompleks veće vrijednosti. Zato što je obolio od ove bolesti. Daje sebi više na vagi nego što je težak. I zbog toga imamo jednu neprirodnu situaciju. Došli smo u takav, braćo, status. Da ne smiješ bratu kazati boj se Allaha pogledajte mladića kako dolazi u hadisu kod imama muslima ona trojica kojima se stijena pomjerla ha? ona je mladić odvojio se sa rodcom i ona ga raketira VBR-om boj se Allaha u samoći nemoj me uzeti moju čast znači kad je jači od nje fizički kada je slonut od očiju ljudi ali djeluje kod njega djeluje taj recept. Boj se Allaha, odgojen je, nema kompleks veće vrijednosti, nije umišljen i zaljubljen u sebe i kaže, ja se bojim Allaha Želešanu. Dok drugom, a to je danas naš hal u globalu, kažeš, bratu, boj se Allaha, boj se ti, malo se ti boj, Dođeš kod Arapa, hoćeš da kupiš nešto od njega, on hoće da te prevari preko salavata. Kaže, salli ala nebi, donesi salavat na poslanika, ali salatu sam još deset, da bi on te vamo svrnuo. I zbog toga, draga moja braćo, moramo, znači, uočiti prvu ovu bolest, pomaknete se, ide posebna delegacija, nećemo i ništa pitati dovoljno je što su smogli snage da nam dođe iz daleka. Znači, ova bolest, draga, draga moja braću, danas hara. I vjerujte mi, ova bolest nije nikoga, znači, mimo išla. Samo zavisi kod nekoga je uzela veću, većega maha, a kod nekoga manjega maha. Mi ćemo kasnije govoriti i vidjeti kako su vas ashabi ukrotili ovu bolest i kako se borili protiv ove bolesti. Ali mi hoćemo prvo da ustanovimo ovu bolest, zatim da, da svi konstujemo da je ona prisutna kod nas, zatim da vidimo kako su zlatne generacije se liječile od ove bolesti i na kraju da vam podijelimo znači recepte kako da se čovjek čuva od ove bolesti. Kako da se čuva od ove bolesti. Čim kažemo da je bolest vezana za šeitana, ho, znači 24 sata ovaj virus djeluje. Jer da šeitan malo zaspe, znači bolest bi možda malo zaspala. Ali ona konstantno znači se ovaj aktivira i konstantno prilazi ljudima. A šeitan se zakleo Allahovom veličinom da će svakoga u zabludu odvesti. Samo neće one odane robove. Molimo Allaha da budemo od njih. A ko su odani robovi? To su oni alladine yastami'un al-qaul. Oni koji slušaju govor. Koji govor? Iz hasine čitanke nekakve. Ne, kala Allahu, a kala Rasul. Rekao Allah i rekao njegov poslanik. Fa jettebi'una ahsene. Zatim slijede ono što je najispravnije. I zato je nama, braćo, Allah objavio Kur'an. Objavio nam je govor. I pred ovim govorom, kogod bude govorio Kur'anom, ljudi moraju da zastaju. Ljudi moraju da zastaju. To je najveća muadžiza koja je data poslaniku, ali i salatu wasalam. Nije mu Allah dao druge muadžize koje je davao prijašnjim poslanicima. Dao mu je Kur'an, i on je šifa wa rahmetu lil mu'minin. On je lijek i milo za vjernik. I zato mi u Kur'anu moramo tražiti lijeka i moramo kroz razne događaje kur'anske koji nam govore određenim narodima šta je sa njima bilo izlačiti poruke i pouke. I zbog toga u islamu ima jedna velika, jedan veliki ibadet, koji se zove razmišljanje. Koji se zove, braću, razmišljanje. Nema u islamu mozak napaši. Kod nas mozak mora stalno da radi. Da razmišlja. Zato Allah Jalla ve ala kaže inne fi khalqi samavati wal ard wa ihtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. u stvaranju nebesa i zemlje, promjene noći i dana, imaju velike pouke za pametne. Budalama Allah se smilovo nije opteretio sa ibadetima. Iskušao je, oduzo im pamet, kukut kaže da je budala, braćo, recite mu da ne mora u džamiju, nije oko džamije. Što dalje od džamije je smeta. Nega je Allah samo stvorio da bude ibrat nama. Ako god kaže da je pametan, treba da vidimo šta radi ako radi postupke pametni, kažemo mu pametan si. Ako vidimo da radi postupke suprotno tome, kažite mu kod ti se negde zakodiro, negde se pamet rasula, nije sa tebom nešto u redu. Inne fi dhalike la ibratu li ulil albab. U pouki, u razmišljanju je, za koga pouka? Za oni koji razmišljaju koji razmišljaju i zbog toga zbog toga kafiri se zovu kafiri zbog toga što oni hoće da udere na razmišljanje nemoj ništa misliti nemoj ništa misliti i zato oni kažu moramo se svakoga petka opuštati oni se opuštaju petkom to jeste oni se znači ubijaju počinju ubijati se petkom ili trovati petkom a nedeljom trče da taj otrov izađe iz nje. I mi kažemo, i mi smo za opuštanje. Ali mi se opuštamo i badet. I zato nije, do, no, nije dobro da se grčiš u namazu, da se kočiš. Ne, ne, ne, opusti se. Nek igra tijelo. Nek igraju prsa. Nek uživaju u slušanju Kur'ana. Neka uživaju u slušanju Kur'ana. I zato, draga moja braću, razmišljanjem ćemo zaključiti Šta je sa nama? I zato je dobro i osunneta da se čovjek povremeno, povremeno povuče uve bosanske šume. Ne da pečoraka samo traži. I da odmah kontakt ovo će biti bolji. Ako uzgledom koju pronađe, nurun ala nur. Ali pazite, ima oni otrovni. Da razmišlja, da se malo u prirodu izvede negdje. Da razmišlja o sebi. Šta je to sa njim? kakvu on to sve bolest boluje i šta je sa njegovim ummetom a da onda kad dođe do zaključka da se vrati na put poslanika ali salatu ali salatu salam kažem draga moja braćo svi današnji problemi nekad tamam osjetimo ha evo našli smo kod za rješavanje problema mi smo to našli u teoriji jel to stvarno stoji otvoriš Kur'an i sunnet pun je kodova za nas muslimane, koji nam kaže, dede, uprobaj ovoga malo. Ali u praksi, opet nas nema nigdje. I zbog toga, danas u ummetu nema autoriteta. Zbog toga, danas u ummetu niko nikoga ne benda. Zbog toga danas imamo 50 kusur muslimanskih država. Ali ne možemo da rak ranu Palestine riješimo. Ne možemo da kahnemo za muslimane u Iraku. Ne smijemo da pisnemo za stradanja muslimana na, na, na, na, na mnogim mjestima. Zbog čega smo u takvom halu? Jel to nama Allah Đelešanu odigao ruke od nas i neće da nam pomogne? Neće, tako je. Jer Allah Đele Ala je postavio uvjete za pobjedu kao uvjete za propast. I la jadlimu ahada, nikome ne čini nepravdu. A mi hoćemo pobjedu, hoćemo uspje, hoćemo prosperitet na oba svijeta. Kako ćemo doći do njega? Doćemo do njega ako se vratimo izvorima Islama, Kur'ana i Sunneta. Ali ne samo u teoretskom smislu. Jer danas, alhamdulillah, draga moje braću, ono što raduje na ovim našim prostorima, puno je pisane riječi, puno je knjiga, puno je kaseta, ali postavlja se pitanje, meni li mu steđib? Ko će se odazvat? Ko te knjige čita? Ko krije pare bar u knjiga da znamo? I tada sumljamo, veli, opet nije dobro u knjigu sakrati. Mora neko početi čitat. Pa nać. Nego otkrivaj pod. Kažu, brat brata zove, a on počela, počela mu trgovina. I to dobro. I mu imala šporet, jedan odmah je zakući i on u šporetu krio pare. I zove ga brat i kaže, majka je naložila vatru. Pravi pogaču u onome šporetu na polju. Da ga trzne malo da vidi, a braća se oba dvojica u vjeri. Pa se onda pokaju, kaže, čovjek je mijenio boje i pio aspirine dok god nije došao. Znači, bio je treba zagrati špareti sa šparetom, nako vrući mu kanal negdje. Ali je vidio, to je bila samo, znači, jeli ovaj caka, iako to nije dozvoljeno na takav, znači, to je laž, u islamu se ne smije lagati. Ali je brat vidio da ovaj plaho ga odnese do njaluk. Ima neke braće braćo koji su ko oni džamijski golubovi. Primla im se nečija dova i oni sad krenuli. Ali više nema među džamijske golubove sad ganjaju rove po zemljama, vrte nešto, buše zemlju, traže i Allah im dao. Jer Allah Đelešanuhu braće prokle prokleo Dunjaluk. I zato Allah Đelešanuhu iz ljubavi prema nama nije tijelo dati kafirima zlatnu, zlatne krove i kuće i ostalo. Da nam to ne bi bilo iskušenje veliko koje nećemo moći podnijeti. Ali Dunjaluk je bezredan. Dobar je u onome slučaju kada bude sredstvo za kupovanja dženneta, približavanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa se Haas obradovo kad je vidio da nije planila zaliha i oni suharci koji su bili u šporetu. Zato kažem, draga moja braću, sada idemo do ashaba kom je braćo ugrijalo, ima obaveza, nije problem. Da vidimo kako su se oni borili protiv ove bolesti, za koju kažemo da pogotovo braćo Hara ovom bosanskom sahvom, ovim bosanskim preporodom. Subhanallah, prije nekoliko godina tako smo lijepo sjedili i tako lijepo razgovarali i tako sa imanom hranili i pouke iz Kur'ana i sunneta izvlačili. Ali danas sjediš pored mene, a ja ne znam šta mi, kakvu ti to Tokiju za sobom sad nosiš. Nisam više smiren što kaže jedan daja, ne diraju mi vlasi u auto. Vlasi mi ostavili nevijenici, i oni banditi što kradu auto, što im je profesija to, ali nije njegov auto mirno od muslimanske ruku. Zbog čega je to tako? To je zbog toga zato što nas je ponijelo. Ponijelo nas. Ne znamo da poštujemo starije osobe, da imamo samilosti prema mlađima i da poštujemo ulemu. Ja sam vodio često primjer Kažu, momak trenirao karate. I profesor vidio da je on malo ovako radoznal. Hoće on da profesor jednog dana izazove da kaže, izvini, ali ja ne mogu spavat. Šta ti je? Kaže, ja sam jači od tebe. Izvini, ali uz veliko poštovanje. Pa nemoj, molim te, pa ko je koga učio džaba? Pa gdje se malo smiri, haj opet malo udaraju u vreću, udaraj u zid. Nemoj u mene. Ne mogu ja, kaže, spavat nikako. I oni sparinguju. I sad one što one znači rekeate što su oni zajedno naučili, zna ovaj blokirati. Ali je profesor vidio da je on znači plaho požurio. Pa je ostavio nekoliko tih kata za zlatne dane. Pa zvi zdrž tamo, ne daj na napod. Šta je, kaže, pa ti nisi meni ovo nikad govorio, šta je ovo? Znao sam ja, kaže, šte ponijet. Ponijeće te, ponijelo te, pa ti je patos bliži posto. Tako i nas, draga moja braću ponese nas nekada u određenim momentima. Kao što je pojedine, pojedine ashabi je ponijelo nekada, ali je poslanik kada je salatu veselam smirivao. Kufu ejdije kum aqimu salate wa atav zaka. Ruke sebi obavljajte namaz i dajte zekat. To će vakat za mnoge stvari. Ali kad pravo vrijeme dođe, onda treba znači, pravo lice pokazati. Idemo do prvi generacija, draga moja braću, do muhađira i ensarija. Zamislite ensarije u Medini. Pokušajte zamisliti. Jeste zamislili? Jesmo negdje van predavanja. U Medinstvo sada, je li tako? I dolaze i muhađiri. Znači, ono što kažemo, ništa nema i sa sebom. Mi se sjećamo na ovim prostorima kad smo dočekivali muhađere, dajemo neku šupu tamo, dajemo negdje tamo u čumas i kaže ja sam valjam rit Allaha radi nisam žalio Jel? onda mi to tako kažemo ensarije daju sve od sebe i zato im Allah dao opis yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa daju prednost jer kada čovjek daje prednost nekome kada nije zaljubljen sam u sebe vid mene vid mene jel? Zato kogod ima špiglo, bratu, braćo veliko u kupatilu, ne ga skine. Zato što tamo ima džina puno, zaljubčen sam u sebe i onda će doći džini pa će napred belaj. I često čudim mu kaže, razvalio kadu glavom. Desilo mu se ovo, zašto? Zato što on se zaljubio sam u sebe. Ne smiješ u, u WC-u proučiti onu dovu da se zaštitiš od šeitana, jer ti već u njihovom kolu tu, to je njihova kadarska kuća, I dok ti se onda središ tamo, u stvari kasnije moraju ovaj dolaziti po tebe, tražiti, razvaljivati vrata, dođu, da dođu do tebe. Ensarije, znači dokaz njihovog, njihove poniznosti pred muhađirima je da su bili spremni sve dati. Ima li slučaj da ste vi nekad čuli? Ima neko da je to sanjao možda? Da se neki drugi ensarija pojavio i strema dati? pola kuće i jednu ženu. Odmah bilo daj vode, šećera i vode, sram te bilo, ti tražiš od mene pola kuće, jesi ti normalan? Jel? A to je bilo kod prvih generacija, braću. Zato što su bili ponizni. I nisu dizali glavu, zato kažu ima jedan arabski narod koji ovako puno digne glavu i nos. Jedu puno devino meso. Pa malo digli se, ovaj, jer devu Allah tako stvorio da je posebna, vidi je svak odakle god pogledaš. Zato što malo digne glavu. E mi muslimani smo edilleten alel mu'minin. Edilleten alel mu'minin. Mi smo ponizni pred mu'minima, pred roditeljima, pred pobožnima. Wa izzatin alel kafirin. A pred kafirima dignemo i nos i obrve i sve. Ali kad bude pravo, pravo vrijeme za to. Dalje primjer, braćo moja, da se čovjek izliječio od te bolesti, vi znate da je vlast slatka. I zato Allah ala kaže, on je taj koji čupa vlast od koga hoće i daje kom je hoće. Malo je se u historiji desilo da je neko nekome predao vlast. Desilo se kod jednog čovjeka, unuka poslanika, ali i salatu wasalam, Hasana, za koga je poslanik, ali i salatu wasalam, kazao, ovaj moj unuk je velikan. Sa njim će Allah subhanahu wa ta'ala izmiriti dvije vojske. Dvije skupine muslimana. Pa je on pobio kod sebe ono ja. I dao prednost Moavija koje on bolji od Moavije. Jer on je iz Alu Bejt. Ali je, znači, pobio ono svoje ja. Danas imaš muslimana dok obavlja neku funkciju Veliki musliman, čim ga isključe iz te funkcije, on promaši skroz. Nema ga nigdje na mapi. Pa jesi ti tu bio zbog te funkcije zbog vjere? Postavlja se to pitanje. I zbog toga ova bolest, ashabi su je dobro znali ograničiti, a zatim joj pravog lijeka u pravo vrijeme dati. ili primjer pojedinačnog ispada vi znate razliku i pro probleme ma male trzavice kod Eusa i Hazređa dva plemena u Medini pa pokušava židov da ubaci kost i nama neko braćo ubaciva kost samo ne znamo kako mu se ta skraćenica zove ili je ova ili je ona neko nam želi ubaciti kost Jer nekome ne ide nikako u prilog da muslimani na ovim prostorima budu jedinstveni i da budu kao jedno tijelo, je samo tako mogu možda ostati na ovim prostorima. Pa su počeli mi, mi Evsovci, mi Hazrđovci, tako dalje, mržnja među njima, javlja se mala na trenutak, ali poslanik Ali Salam kaže, jel to džahilije, to ponovo pozivate smatra se bolji jedni od drugi, pa se odma gase i odma se vraćaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Ili primjer Bilala i Ebu Dharra. Jer braćo, pogledajte kako Islam odgaja ljude. Zašto hađ? Zašto tolika koncentracija različiti naroda i narodnosti? Svi u čefinima. To je, hađ je, znači, duhovno odgajanje ima svoje duhovne karakteristike, a to je da muslimani svate da su oni jednobrazni, da su oni na istom rangu. Kao što će u džennetu biti. U džennetu svi iste ljepote, isti godina, nema zavidnosti, nema hvalisanja. Pa Allah Đelešanu i na Dunjaluku daje neke primjere gdje moramo biti prilično, jel tako, isti. Bilal Jebu Dhar, pa kod Ebu Zerra malo se probudila ta netrpeljivost pa kaže ti si jebne sauda ti si sin crnkinje mi često danas uvrijedimo brata muslimana dijelimo se po nekakvoj osnovi uglavnom je znači džahilijetskog karaktera i datuma pa je poslanik ali slatu sam ukorio ovaj njegov potez i kazao o Ebu Zerre još uvijek od tebe džahilijeta ima. Pa nije rekao, daj Allah posljednice, pa Boga to ti nisi dobro zapazio, znaš kako je, pa nemoj tako, stalo mene prozivaš, pa ja sam toliko godina u islamu već, pa ja, ja sam stvarno pobožan, pa stalo klanjam noći na fila i tako dalje. Odma je pao na zemlju i tražio od Bilala da istera ovaj ožbun neps. Ovo da je bolji od Bilala, da odma istera iz njega. Jer s tim ne možemo naprijed. S tim ne možemo naprijed. I zato musliman se ponižava Allaha radi. Došao čovjek musliman i traži za džamiju. Pa ga pljune čovjek na vrata. A on uzmeno pljuvaško potre pa kaj ovo je za mene, a šta je za džamiju? Pa je čovjek sam džamiju napravio. Ponizio se Allaha radi. Pa kad je čovjek vidio takvu poniznost, kaže, ja ću čitavu džamiju napraviti. Takvi moraju muslimani biti koji hoće da uspiju a koji hoće da budu u zamu, koji hoće da budu opčinjeni, da plaho vrijede. I zato vi kad čujete današnje priče, uglavnom, ja sam, da mene nije bilo, stavu firula i tako dalje, ja sam uglavnom, to sam ja odradio, ali eto molim Allah da bude u njegovo ime i tako dalje, onda pokušamo to zapakovati i poslati na ahiret, na adresu koju će Allah otpakovati na sudnjeme danu i vidjeti tačno šta je za njega i bit će pravedan tada i uvijek a ono što bude u nečije drugo ime to će biti bačeno nama ponovo u naše ove face dalje vi znate grupno znači hvalisanje ili taj uđb koji je zahvatio ashabe na Huneinu kada su imali 10.000 esarija i muhađira i još 2000 oni plemena okolo se nakupilo. Po onoj predaji 12.000, evo ga, nemamo šta više, trpiti poraze. Pa se prenosi da je neko od ti ljudi se ukrenuo i kazao, zaista, danas nećemo biti poraženi. Malo ga ponijelo. Mi danas kad videli, znači, 12.000 ljudi koji obavljaju namaz, i koji su dali talak tvornici Duhana u Sarajevu i drugim tvornicama i koji su znači na sunetu poslanika ali salatu selam bojati se da ne bi jako znači daleko od šarijata odšli i zato je poslanik ali salatu selam i halife nakon toga malo malo pa smijeni Halida da ne bi ljudi slučajno rekli u Haldovom u Haldovu je sablije pobjeda nego pobjeda je kod Allaha subhanahu wa ta'ala Pa je Allah Đelešanu, znate taj događaj, ashabi se iznenada prepali, jer su im napravili zasjedu, pa se mnogi u boj, u bijeg dali. Znači čovjek, ashabi, poslanik, ali je sratu sram sa njima, ali i malo ponijelo. Pa i Allah Đelešanuhu daje im opomenu. وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ Thumma wallaytum mudbirin. Zemlja vam je postala tjesna. I u bijeg ste se dali. Znači šta je rezultat lijepog mišljenja o sebi? Bježanje. Bježanje u stvarnosti kada treba da čovjek ustraje u nečemu. Iako je to bio učb koji se ne može braća od danas našim porediti. Jer kod nas je pokvaren učb do kraja dok su ashabi kada se vidjeli taj broj na neki način jeli, zadivilo i uvijek su bili malo brojni manje naoružani neopremljeni pa kažu danas stvarno danas smo mašallah kompletan sastav a imali su lijepo mišljenje prema Allahu Đelešanuhu i imali su ispravnu akidu imali su ispravan menheš poslanika ali salatu wasalam što je dokaz što je dokaz da se vratili i slovili nevjernike izvojali pobjedu za muslimane. Znači, ako se to javljalo kod njih ponekad, odmah bi to slomi. Odmah bi to slomi u totalitetu. Tako moramo, draga moja braća, i mi danas. Ako ne bude toga, znajte da je preporod muslimanski